Book 2 94. 94 σαν 1 Σύνδεσμη ένα. Σύνδεσμη ένα. Ρότζον φων Περίμενε μέχρι να σταματήσει η βροχή. Περίμενε μέχρι να σταματήσει η βροχή. Περίμενε μέχρι να ετοιμαστώ. Περίμενε μέχρι να ετοιμαστώ. κράπμα. Περίμενε μέχρι να γυρίσει. Περίμενε μέχρι να γυρίσει. ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง Περιμένω μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά μου. Περιμένω μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά μου. Περιμένω μέχρι να τελειώσει η ταινία. Περιμένω μέχρι να τελειώσει η ταινία. ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Περιμένω μέχρι να ανάψει πράσινο. Περιμένω μέχρι να ανάψει πράσινο. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Πότε φεύγεις για διακοπές? Πότε φεύγεις για διακοπές? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ Πριν το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι. ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม Ναι, πριν μπει το καλοκαίρι. Ναι, πριν μπει το καλοκαίρι. ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม Επισκεύασε τη σκεπή πριν μπει ο χειμώνας. Επισκεύασε τη σκεπή πριν μπει ο χειμώνας. τό. Πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι. Πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Κλείσε το παράθυρο πριν βγεις έξω. Κλείσε το παράθυρο πριν βγεις έξω. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Πότε θα έρθει σπίτι? Πότε θα έρθει σπίτι? หลังเลิกเรียนหรือ Μετά το μάθημα. Μετά το μάθημα. ครับ หลังเลิกเรียน Ναι, όταν τελειώσει το μάθημα. Ναι, όταν τελειώσει το μάθημα. หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Μετά το ατύχημα που είχε δεν μπορούσε να δουλέψει πια. Μετά το ατύχημα που είχε δεν μπορούσε να δουλέψει πια. หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา Αφού έχασε τη δουλειά του, πήγε στην Αμερική. Αφού έχασε τη δουλειά του, πήγε στην Αμερική. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา Αφού πήγε στην Αμερική, έγινε πλούσιος. Αφού πήγε στην Αμερική, έγινε πλούσιος.